Duela hogeita tamar urte, egun ta hogei euskal errefusiatu atxilotu zituzten, hau izan zen eh, garai berezi bat, da handi bat, frantses gobernuaren biurgune bat ere izan zen garaian, mila tala hogeita zazpian, eta xareka eh, sarekada hori ipatu dugu, eh, goizuntan eh, goiz berrin, lekukotasun desberdinak bilduz, eta beste bat ere arratsalde untan, hain Virginia Mari Grenierekin, arratsalde hona. Orduan, zu garaian uh, kolektibo baten uh, kide zinen, uh, euskal errefusiatuak laguntzeko kolektiboko kide, eta Egun hortan, beraz pixka bat ere uh, jauzi bat eginen dugu eh, zure memorian eta behiz gure ganatzeko ere garai hau, eh, garaian uh, komitearen biltzak nagusiaren eguna zen, nola horretzi da zu egun hortaz? Bon, <laughs> ordon, lehenik uh, <laughs> berkamena eskatu behar dut, eta bon, duela oita marra urte pasatu ziren gauza hoiek, Orduan, eh, bon, batzutan eh, memoriak ez direla biziki fidegarriak, benan, jamar uh, dut ere, hain gauza gogor, gogorra izan zen, bor, aski ongi horretzen ez uste dut. Uh, orduan, bai, ezkako mm, kidea nintzen, eta refusiatuen zuten gu komitetako kidea, Eta um, lautik, beti biltzen ginen, ekintzak egiten genituen, eta pentsatu ginen, bon, orain, Eh, muntatu behar, zera, antolatu behar dugu bilzer nausi bat, mm. gauzak serioski egin behar ditugu, eta bon, gure lehen uh, eh, bilzer nausia izan behar zen urriaren iruan, larogoita zazpian. Orduan, eh, bon, be, hauai badakigu, <laughs> ez biziki data ona, urren egiteko. Uh, kanbon egin merke nuen, eta mm, nire horretzapena zen uh, joan intzelarik kanbora, bidian, ekusin ituen bai eh, kontrolak bazirela, bai e, eh, e, eh, nioan nintzen zenperetik, bai zenpere, zenperen bizi baitzen e, nire famili parte bat, eta orduan bai zenperetik kanbora ikusi nituen e, kontrol batzu, baina nintzen sobera izitu eta gero kanboan izanik, jendia etzen etorzen eta... Uh, eh, azkenian etorri zen Elena Belokie, rusatua zena, eta bera ere, hasi zen nerekin uh, eh, piskat keskatzen nun zen jendia. Mm. Eta poliki-poliki eh, uh, etorri ziren uh, baionatik militanteak, eta hasi ziren kontatzen, baina bazela zerbait izugarria gertatzen zena, poliziak bazela teilatuetan, milaka polizi, kontrolak nun nahi, eta piskanaka, piskanaka, ja, Eh, hasi ginen oartzen zerbait izigarri larria gertatzen zela. Uh, eh, Elena eh, egon nintzen, bon, ripikatzen dut, Elena zela errefutsiatu bat, eta bera ere ordon biziki keskatua, eta uh, normalian bazuan itzortua beste errefutsiatu batekin, asun aranarekin, uh, argalaren uh, alarguna zena, eta joan ginen orduan kanbora, kam, e, eh, kamboko plazara, deitu genuen. Nik uste dut eh, gure gandik urbile eh, urbil zela polizia, benen ez zuten kasurik eman, eta bon, berba ez, ez egiten norzen helena. Eta deitu genuen berritzera, eta orduan jakin genuen asun be arrestatua izan zela. Asun, gero, e, ezan azteko dut be arrestatua izan zela, eta... E, e, refugiatu gehienak, uh, uste dut, iruro bi, kampuratuak izan ziren, gehien gehienak uh, egoalde ari buruz, egoalde era, eta aldiz, uh, ezakit, uh, amak bat edola, alzeriara, eta berba ere, ertame ertamer, Horritara ziber da ere, uh, etzela, etasun bada, benen garaian, etzen telefono mugikorik ere. Bai. Piskabat kontekstuan ere sartzeko, ez? Bai, bai, bai, bai, aldatzen du. Eta orduan berritioan ginen, uh, ebe biltzen ginen eh, gelara, eta etorzen ziren, ba, deiak, eta, bai, segur, ba, ba telefono bat, orz, eta, uh, ez dakit, horretzen naiz gure ratitik, prezeski, Lucien Etxezaretak eh, deitun dit, ah ez, etorri zen, mm. etorri zen, eta erantzigun, izituak zela uh, eh, gure ratian, eta bazituzten deiak, nun naitik uh, etortzen, eta laguntza eskatzen zuten, ez tekiten zer errandien diari. Eta Lucienek erantzigun, uh, zuei da, e, refusiatuen sustengu komitekoei, zuei da, e, berantzun bat emaitia, kontseiluak emaitia jendeari. Orduan, e, bon, gure e, e batek e, hartu zuen mikroa, eta e, jantzuen, bon, zer egin behar zen, Ba, polizia etortzen zelarik uh, eskatu behar zela le, le mandat de prekizizion eta olako gauzak. Bon, gero dira gauzak forman egiten dizenak baina bon, poliziak eh, sartu uh, nahi duelarik uh, etxe batean, uh, egun hartan bederen ez zituzten errespetatzen, ez uten uh, gauzan dirik errespetatzen. Eta horretzen nahi zede, oi hartzunak etortzen zirela toki guzietatik, uste dut eh, lekornen, eh, lekorneko hausapesa, uh, eh, juntzarra zena, uste dut lafit jauna, eman zela poliziena inzinean, bon, debekatzeko haien sartzea, etxe batian eta izan genetuen uh, egun osoan olako oiartzunak. Uh, bon, ba, bada beste zerbait, ordoan pasatu genuen uh, orela horrela, eh, jendeari edan zuten, eta... Uh, orduan eh, Elena gurekin eh, egon zen eskiluzaz, uh, eta pentsatu genuen, bon, be, Elena rentzat biziki uh, arriskutsua zela gurekin gelditzea. Orduan hasi ginen kanbon bertan uh, aterbe bat sekatzen uh, Elena rentzat, mainan uh, ezagutzen genituen uh, etxe guziak uh, hartuak, jadanik okupatuak ziren, hartuak ziren eta refugiatuak gordetzen ziren jadanik benetan zen uh, giro bat, mena, gerla, gerla, gerla giroa eh, egun hartan. Eta azkenean, uh, George agerrikin batera, pentsatu genuen, bombe, Georgeen nio eramanen genuela Elena, eta horrela egin genuen, eraman genuen bere etxera, eta anegon zen Elena, berriz etorri ginen kanbora, eta gero, gure bilzaja bukatu zelarik jonginen Elenaren ikustera. Eta Elenari jangenion ez dira mugitu behar hemendik eta hemen siguritatean zira eta bideetan badira kontrolak nunai. Benetan, eh, ez dakit, mila polizi ba, etorri ziren eh, egun hartan. Eh, ze gertatu zen gero, bon, be, Elenak ez zuen, ez zuen at, gelditu nahi, uh, e, ezpeletan, nahi zuen absolutuki baionara joan. Orduan ebe konpondu ginen, uh, Georgekin batera, George joan zen bere otuarekin, eta gibelian helenarekin, beste otobatian. Eta luza izan genuen, kasualitatez, jandarmen uh, uh, otobat gure gibeltik bilzen. Bon, saiatu gira, saiatu ginen eh, lasai egoiten pentsatzen eh, bomberba ez guretzat. Eta aldiz, beti kontrolak ekiusten genetuen, baina eh, beste zentsuan. Eta e, baionan sartu ginen, eta marraken e, e, ebe jandarmen otoa joan zen, be jandarmeriaren etxerat, mm -hmm. guretzat uf, orduan eh, bizkida ginen, eta eh, Elena aterbe seguru, seguruago batean uh, utzi genuen. Mhm. Eta, bon, orduan, zer nola segitzen du, gure afera, jonginen, Jorgekin batera, jonginen biarritzera, goiezko etxearen familiaren etxera, pentsatuz, bon, behar ba, oiek ere arrestatuak izanen dira, eta ez, ez zuten polizirik ikusi. Eta hor, oh, Jorgek deitu zuen bere etxera, <laughs> espeletara, eta han errantziguten bena zuek, be atera bezain laster, zan, be, bos minutu berantago, polizia etorri zela Jorgen, Jorgen bila. Eta bitxi dena, da, be arrestatu guzien eh, artean, gero prentzanola gertu zen, uste dut, uh, eh, irurogoita bi espanol arrestatuak izan ziren, ero irurogoita bat, eta e, bat hori zen, George arrestatua izan zela ere. iratia ipatu duzu, mezuak pasarazteko, eh, hortako ere aipatzen nuen be, telefonorik etzela, etzen internetik, ordean gaur egun, et, eh, desberdinki pasatzen baitira ere, olako gantolaketak, mobilizazioak, izan ote ziren egun hortan, nola, nola antolatu zen jendean? Ba, uste dut, uh, so, ala, e, egun bertan, egun berian, ez dut uste eh, zerbait muntatu genuenik, zeta bon, eh, eh, den denetan ginen, fin, ba, ni personalki adibidez uh, sartu nitzen etxerat, eta izan zen ere, uh, nire aizparen baserian, izan zen uh, be atxaldeko bostetan, uste dut, etxemiak eta, zakizen bat polizi, uh, uh, zen nire ilubatipia, uh, nora da, lando bat, batian, eta polizia ondoan zen, fermitrai eta batekin, uh, eta haiek poliziek ere erraten zuten, edo ikusten zen, haiek ere zirela naskatuak. Oartzen baitziren, uh, eh, fern, eh, zituzten man, manuak, be, zirela bat ere egokiak. Eta penjasen zuten, be, nola, arrain lodiak erreten da frantzesez, gro poazan, errestatuko zituztela, eta huartzen ziren, be, e, be, aurrak, eta zer, zer zituzten, be, aurrak, eh, amak, eta, eta ere bai, menan, ahunt eh, bizitza normala egiten zutena. Ez mm. ziren bat ere uh, uh, gordetuak uh, bizi, eta uh, orduan, uh, uartu aiek ere, bon, Eh, afera hori biziki uh, bitxia zela. Mila behatzen eta laro geita zazpia zarigira, beraz dola hogeita mar urte uh, urriaren iruan izan zen uh, xarekada hori, uh, milaka polizia, frantziaren manupean, beraz, uh, garaian be, gobernu aldaketa bat uh, izan zen, uh, miterran zen beti buru, baina hor uh, eskuinarekin eta paskuarekin eh, be, elkarlanean sartu behar izan ziren eta horrek eragin handia izan zuen politika berri hortan. Bai, eh, eta, bon, uste ere, bon, sozialistak ere, asizirela, bon, e, gauzak egiten, fin, refusiatuen kontrako neurriak arzen, Espainian ere, sozialistak baitziren, orduan, eta gale, gal, bai gale, aritu zen hemen eh, Ipar Euskal eta e, orduan pentsatzen dugu e, opari bat egin berxetela espainolei e, gal, geldi arazteko, be horren kontra, ebe asiziden errefusiatuak be, eskaintzen Espainiari. Baiz, eta hori da gero atxiloketen ondotik, askifite beraz Espainaratzen ziren, edo gaiten ziren bezala, edo deportatzen. Ze ondorio zuen beraz atxiloketa sareka da horrek? Ba, uste dut, eh, be, gu, eh, eh, guk bagenuen determinazio edo borontate handiago batekin, Uh, handiago bat, fen, uh, joiteko. Giroa, eh, nik uste dut, eh, ja, usatua ginen, bon, biziki uh, uh, mingarri ezan zen, gogorra, bai, hori bai. Menen ez dut uste beldurtu ginenik, ez dut uste, geien, geienak ez. Uh, Baina, berba, gogortu gintuen, fern, uh, pentsatzen, pentsatzen dut, uh, pff, gure determinazioa handiagoa izan zela. Be, pena handia zen, ere uh, guretzat eh, lagunak baitziren, eh, horretzen naiz eh, biziki ongi uh, nola, uh, ze pena izan nuen uh, ikusiz asun arana uh, zutela uh, Algeriara, eta gero be, neska hori uh, ez dutela ikusi uh, be, antxu goita marurtez, da guai, izulida euskal egira, e, baina pentsatzen dut, goita marroktez ez dutela ikusi. Hortuan bai, biziki, biziki gogorra izan, dela, izan zela, bai, e, zan, e, nola, harreman mailan. Baina gero politiko mailan pentsatzen dut, e, e, nola, firmoagoak bihurtu ginen. E, pentsatzen dut ere, oartu ginela, e, politika hori, zela, ahunt... E, uh, ez dela bat ere fina. Uh, eh, Atzeman zuten zerrenda bat, errefusatuen zerrenda bat, uh, eh, zenperen. Ez zuten pentsatu, nik uste dut, eh? ez zutela bat ere aztertu zer zen. Ta joan ziren, uh, eman zuten uh, kolpe handi bat mainean, berdin gu beldurtzeko, ez da ez gintuen beldurtu. Uh, e, menan ezen bat ere politika fin bat. Eta zer nahi egin zuten, eta... Euh, mundu munduaren aintzinean e, euh, euh, gelditu zen izan zen. Mediatikoa izan zen ez, ere Pariseko prentsa eta urbildu zen? Bai, bai, bai, pentsatzen dut, bon, begero, bai, biziki ongi horretzen, zer izan zen, bai, izan ziren oiartzunak, orduan, bon, bazen, euh, doni langloa, euh, abokatua eta euh, idazlea, izan dugu, edez, ilperro, bon, intelektual batzu, euh, aritu ziren, gu defenditzen, eta biziki importantea dena da, euh, ah, syndicat sindikat da magistratur etorri zen, bai Eh, berritze bat, parkatu, eta uh, inkesta handi bat egin zuen, uh, arrestatuak izan ziren guziak eta hemen gelditu zirenak, uh, entzun zituzten, haien lekukotasunak entzun zituzten, eh, horretzen naiz, eta ibiltzen nintzen uh, itzultzaile bisa. Erramezala, duela hogeita marrurteko gertakaria gogoan uh, ginuan ere ahatsalde untan, uh, goizberrin bezala goizuntan, urriaren iruan, uh, mila batzion talar hogeita zazpian, egun ta hogei bat errefusiatu atxilotu zituzten garaian, Aniamari, grönie, gurekin ginuen mileskerra. Mileskerra.